bo'lsin va jihod fiqhi nikoh fiqhi taloq fiqhi va undan boshqa juda ham nima keng bir sohalari bor va undan boshqa usuli fiqh degan bir ilmlari bor fiqh asoslari degan va qavoidi fiqhiya fiqhiy qoidalar degan ilmlar bor va undan boshqa juda ham ko'p fiqh ixtilof degan ixtilof fiqhi va undan boshqa juda ham ko'p sohalari bor ya'ni bu juda ham keng sohaki bu sohani hamma ham buni o'zlashtira olmaydi magar ham bu bilan xos shug'ullangan xos bir katta jomilarda uzoq yillar o'qigan odam bir shunga erishi mumkin lekin bizni faqat niyatimiz shu sohalar bo'yicha bir qisqa bo'lsa ham har bir mujohidda bir ma'lum bir tushuncha bo'lsaki toki unga mana shu yurayotgan yo'lida bir turli xil bir shubhalar shak shubhalar kelmasligi uchun va jaholat tufayli johillik tufayli ko'p bir xato ishlarga yo'l qo'ymasligi uchun bir qisqacha bo'lsa ham bir tushuncha bo'lib qolsa shu bizga kifoya qiladi va hozir zamonamizda fiqh ilmlari to'g'risida tushuncha juda ham zarurki biz hozir shunday zamonda turibmizki fiqh to'g'risida odamlarda tushunchasi juda ham kam bir toifani ko'rsangizki iflotga e, ifrotga tushib qolgan bir odam tahidga tushib qolgan bir toifa e, masalan e, sunnat deydigan bo'lsak sunnat to'g'risidagi tushunchalari juda ko'pchilikda bir mukammal tushunchasi yo'q balki juda ham sayoz tushuncha bor va bidat to'g'risida bidat to'g'risida juda ham ko'p eshitishimizga qaramasdan ehtimol ba'zilarimiz o'n yildan beri undan ko'proq yildan beri o'sha bidatni eshitgan bo'lishingiz mumkin lekin bidatni to'la bir tushunchasi to'la bir chegaralari to'la bir holatlarini to'g'risida ko'pchiligimizda tushuncha juda ham kam juda ham sayoz va ushbu sayoz tushuncha bilan biz ehtimolki ko'p xato yo'l qo'yib qo'yishimiz mumkin shuning uchun ham mana shu zamonda turibmizki ya'ni bu tushunchalar to'g'risida har bir musulmonda bir to'la bir nima bo'lishi kerak aniq bir ma'lumot bo'lishi kerak bir toifani ko'rasizki <clears throat> mazhablar to'g'risida masalan imom abu hanifa to'g'risida ko'p g'uluv ketib u kishiga taassubni qattiq qilib taassubki noo'rin taassub qilib va hattoki aqidaga to'g'ri kelmaydigan ba'zi bir gaplar aytib ortiqcha maqtaganki ya'ni fazilatini ko'taraman deb asli sahih bo'lmagan noo'rin so'zlar bilan yani taassubi noto'g'ri taassub qilinib shunday holatlarni ham ko'rasiz va shunday holatlar ko'rasizki bir toifani imom abu hanifa rahimaulloh to'g'risida o'zini oldida hech qanday bir ilm bo'lmagan holatda na bir diniy ilmlar to'g'risida tushuncha bo'lgan holatda imom abu hanifa to'g'risida bir o'zicha u kishini qilgan ishlarini baho berib u kishilarni ilmi to'g'risida tanqid bildirib tahlil qilib vaholanki oldida hech qanday bir ilmdan zarracha narsa yo'q edi shu hozir zamonimizda ayniqsa shunday bir olimlar qo'shnilar ichidagi olimlar qo'shnilar ichidagi muftiylar qo'shnilar ichidagi mushtahidlar paydo bo'lganki zavuj ozgina oldigi ilm bilan ya'ni shunday nimani abu hanifa rahimallohni qilgan ishlarini tahlil qilmoqchi u kishi ta'na bermoqchi bo'lishadi shuning uchun ham biz xohladikki shu to'g'risida shu soha borasida bir har bir mujohidlarda shu bo'lsa to'g'ri tushuncha bo'lsaki ya'ni ushbu yo'lda ya'ni bir shak shubha bilan jaholat tufayli noo'rin bir ishlar holatlarga tushib qolmasligi uchun va alloh taolodan so'raymizki alloh taolo bizni to'g'ri so'z aytishlikka alloh muvaffaq qilsin va xato qilgan bo'lsak alloh o'zi kechirsin avvalambor fiqni e, ma'nosini tushuntirsak fiqni mazmuni nima degani fiqni lug'aviy mazmuni fahm tushunish degani tushunishlikda fiq deyiladi arab tilida mana bu oyat bor ekanki qolu ya shuaybu ma nafqahu mimma taqul shuayb alayhissalomni qavmi aytdiki ey shuayb biz sen aytayotgan gaplarni ko'plarini biz naflan ma nafqoh tushunmaymiz deyishdi işte. va boshqa oyatga astaizubillah fama li haulail qawmin la yakadun yafqahuna hadisa nima bo'ldiki bu ushbu qavm yoki biror bir so'zni nima qila olmayapti la yafqahuna la yakadun yafqahun tushunishlikka yaqin bo'lishmayapti degan oyat mana shu bu ikkita oyatda nima bo'ldi nafqahu va yafqahun degan so'z keldiki mazmunlari faham mazmunida keldi bu lug'oviy mazmuni istilohiy mazmuni buni imom imom abu hanifa rahimaulloh qisqa holda sharhlagan ekanki ma'rifatun nafsi malaha va ma alayha deb ya'ni har bir nafs o'zi ega bo'lgan haq huquqlarni va o'ziga lozim bo'lgan vazifa vojibotlarni ma'rifat bilishligi mukammal bilishligi deb sharhlagan ekanlar va avvalambor biz qilayotgan amallar bor insonni qilgan amallari avvalambor aytib qo'yaylikki uch qismga bo'linadi har har qanday amal uch qismga bo'linadi hamma amallar uchovi ham bidatga tushmasdan qolmaydi yo e'tiqodiyatga kiradi e'tiqodiyot qismiga kiradi yo vijdoniyat qismiga yoki amaliyot qismiga kiradi e'tiqodiyat degani shu inson insonni alloh taoloni yakkalik to'g'risidagi uni iymon keltirishligi va qiyomat kunida jannat jahannam to'g'risidagi iymoni va shunga o'xshagan nima aqida masalalar e'tiqodiyot qismiga kiradi va undan boshqa vijdoniyat qismiga insondagi bir yaxshi axloqlar umuman hamma axloqlar sabr toqat bo'lsin hilm bo'lsin va shunga o'xshagan e, hamma yaxshi axloqlar bu vijdoniyat degan nimaga kiradi qismi kiradi va boshqa amaliyot qismiga inson o'zi har kunma kun qilayotgan amaliy ishlari namoz ro'za zakot haj e, nikoh taloq e, jihod hamma qilayotgan amallar bu amaliyot qismi kiradi va fiqh mana shu amaliyot qismini to'g'risida shu mavzuda ish olib boradi e'tiqodiyat to'g'risida aqida ilmi keyin tavhid ilmi kelib chiqqan vijdoniyat to'g'risida bo'lsa u unga xos nima tazkiyatun nafs ilmi shu borada bor va amaliyot qismi to'g'risida fiqh nima qiladi shu mavzuda o'z ichiga oladi va fiqh ilmi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vaqtidan boshlab rivojlanib borgan payg'ambarimizdan keyin sahobalar vaqtidan boshlab qattiqroq rivojlangan undan keyin tobiina vaqtida undan nima qilgan endi bir cho'qqisiga yetgan fiqh rivojlanboshligi chunki nima fiqh albatta inson qanaqa namoz o'qish kerak qanaqa ro'za tutishlik kerak bu har kunlik qiladigan amallari bu to'g'risida bir nimaga tushunchaga ega bo'lishligi albatta shart shuning uchun ham ehtiyoj kuchliligi uchun bu ilm nima qilib borgan rivojlanib borgan va avvalambor hozir bu yerda islomiy fiqhni bir xususiyatlari bor afzalliklari bor shular to'g'risida bir qisqacha aytib o'tsak birinchi o'rinda islomiy fiqhni xususiyati shundan iboratki buni asosi ilohiy vahiydir ya'ni fiqh insonlarda havosidan olgan narsa emas hozirgi paytdagi tushunmaga o'xshash balki buni asosi ilohiy vahiydir ya'ni qur'on va hadisdir qur'on ollohni kitobi va hadiski bu payg'ambarimiz so'zlari ham bu vahiy hisoblanadi chunki oyat borki payg'ambar o'zini havosidan gapirmaydi balki bu shu gapi ham nimadir vahiy qilinayotgan vahiydir degan oyat borki shunga muvofiq hadis ham bu ilohiy vahiy kiradi va bu islomiy fiqhni asosi manbasi oladigan bulog'in chashmasi nima ekan ilohiy vahiy ekan mana alloh taolo bu to'g'risida bayon qiladigan al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al madina bugun men sizlarga dinlarni mukammal qildim sizlarga o'z ne'matimni tamom qildim va sizlarga islomni din holida rozi bo'ldim degan oyatdan bilinyaptiki, e, fiqni asosi ilohiy vahiy ekanligiga dalil bo'lyapti. Va islomiy fiqhda ikkinchi xususiyat shundan iboratki, inson qilgan hamma amallar to'g'risida fiqh javob bera oladi. Xoh ah, Alloh bilan bo'lgan aloqasi bo'lsin insonni Alloh bilan bo'lgan aloqasi namoz va shunga o'xshash ibodatlar. xoh jamiyat o'rtasida bo'lgan aloqasi bo'lsin u to'g'risida ham nima qiladi fiq javob bera oladi va undan boshqa shaxsiy aloqalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ijtimoiy oilaviy aloqalar bo'lishi mumkin ya'ni insonni hamma har bir hayotidagi har bir sohaga nima qila oladi fiqh o'z ichiga oladi va shu to'g'risida javob bera oladi mana masalan deylik ibodatlar to'g'risida bo'lsin xoh muomalatlar nikoh taloq meros olishlik bo'lsin undan boshqa tijoratiy muammolar ijara kafolat sheriklik va undan boshqa jinoiy qonunlar bo'lsin yoki dasturiy qonunlar bo'lsin yoki iqtisodiy qonunlar bo'lsin axloq odob bo'lsin hamma hammasini nima qiladi hamma hammasiga fiqh javob bera oladi va uchinchi e, xususiyat shundan iboratki fiqhni fiq diniy sifat bilan sifatlangandir. Ya'ni dunyodagi qonlar bor hozirgi vaqtdagi, ular ya'ni shunday bir moddiy holda javob bera oladi, lekin ular o'zlarini bu qonun qoidalarini, qonunlarini Allohga qiyomat kuniga bog'lashmaydi. Vaholanki fiqh ijtimoiy masalalar hal qiladigan bo'lsa ham mana shu masalalarni albatta nima qiladi oxiratga Alloh qiyomat kuniga bog'laydi mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki innama ana bashar va innakum تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطة من النار فليأخذها أو ليتركها dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki men bir insonman dedilar innama ana bashar men ham bitta insonman va sizlar meni oldimga bir davo bir janjalga kelyapsizlar ma'lum bir masalada meni qozilik qilishligim uchun oldimga bir mana davolarda qilyapsizlar va men ehtimol ba'zilar o'zini hujjati to'g'risida boshqasidan ko'ra nimaroq bo'lishi mumkin alhan bir nimaroq qodirroq bo'lishi mumkin hujjatini bayon qilishlik jihatdan nimaroq bo'lishi mumkin ustaroq bo'lishi mumkin nohaq bo'lsa ham o'zi shunday gap ko'rsatib bo'lib o'zini hujjatini qoyil qila olishi mumkin va men zohirga qarab hukm qilib qo'yishi mumkin kimgaki agarda men musulmon kishini haqqini hukm qilgan bo'lsam zohiriga qarab xato qilgan holatda musulmon kishini haqqini unga olib bergan bo'lsam albatta bu bir jahannamdan bir o'tdir xohlasa olsin xohlasa nima qilsin haj qilsin dedilar hozir xatoan agarda hukm qilib qo'ygan bo'lsa biz sen ana shu vaqtda shu haq musulmon kishini haqqi ekanligini o'zini haqqi emasligini bilib oladigan bo'lsa nima bo'ladi go'yoki bu jahannamdan bir o't olgan bo'ladi mana shu hadisdan ham bilamizki demaganda shunday adliya qazo ishlari ham faqatgina dunyo bilan bog'lanmasdan bu oxiratga bog'langandir islomiy fiqhda e, fiqh axloqlarga juda ham bevosita bog'langandir islomiy fiqh hozirgi vaqtdagi dunyodagi qonun qoidalarga o'xshagan faqatgina moddiy manfaatni ko'zlamasdan nimani ko'zlagandir albatta shu jamiyatdagi axloqlarga bevosita bog'langan holatda hukm qiluvchidir masalan riboda bir toifani nimasi bor bir manfaati bor lekin bu ribo tufayli ehtimol odamlarni o'rtasida bir ziyon yetkazishlik adolatsizlik, zulm ko'payganligi uchun Alloh nima qildi? Buni harom qildi. Va aroqdachi aroq tufayli insonni birinchi o'zini aqliga ziyon borligi uchun va undan keyin o'zini ijtimoiy hayotiga aroq ichishlikdan ko'p beaqlliklar, aqlsizliklar, ahmoqliklar, badaxloqliklar kelib chiqqanligi uchun Alloh nima qildi? Buni harom qildi. va undan boshqa har bir bir Alloh taolada fiqhida Alloh nimani halol harom qilgan bo'lsa, albatta bu narsada nima bor? Musulmon kishining hayoti uchun, shaxsiy va ijtimoiy hayoti uchun albatta bir foyda bordir. va fiqhda jamoatni manfaati birinchi o'ringa qo'yiladi jamoat manfaati albatta shaxslar manfaatini poymol qilinmaydi lekin jamoat manfaati ko'proq ustun qo'yiladi masalan mana riboda bir toifani manfaati bor hozirgi vaqtda mana dunyoda katta katta davlatlar ribo bilan riboga xos nima qilishgan urg'u berishib ish qilishadi iqtisod ishlarida vaholanki bunda riboda bir toifani manfaati bor lekin nimani jamiyatni ziyoni bor zakotda zakot berishda bir toifani ziyoni bor bir toifa puldan berishlik kerak lekin bu bilan nimadir jamiyat uchun manfaati bor jamiyatda qashshoqlarga manfaati bor va o'rtada jamiyatda o'zaro muhabbat birodarchilik rivojlanishligi bor va merosda mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qildilarki kimki merosda agarda birorta kishiga bir yarmini masalan deylik vasiyat qilishni xohlagan bo'lsa bu vasiyat durust emas agar yarmini xohlagan bo'lsa bir kishi qoldirmoqchiligi vaholanki vasiyat faqatgina uchdan biriga bo'lishi mumkin bir kishiga yoki masalan dedi bir kishini boyroq kishi bor edi o'zini molini yarmini vasiyat qildiki shu falon bir nimaga falon shaxs falon bir madrasaga yoki bir xayriya ishiga deb nima qilishi mumkin lekin yarmini nima qilishlik mumkin emas faqatgina uchdan birini vasiyat qilishlikka qodir bu bilan olimda o'tuvchi kishini ahli oilasiga nima bor yengillik bor islomiy fiqhda jamoat manfaati ko'p o'rinda ustun qo'yiladi va yana fiqhda shunday bir narsa borki fiqh zamon o'tgan sayin hayot rivojlangan sayin texnologiya rivojlangan sayin fiqh o'zgarmaydi chunki fiqhda kunli fiqiy qoidalar borki bu har qancha zamon o'zgarsa ham e, bir o'nlab fiqiy qoidalar borki ana shu qoidalarga muvofiq hayotdagi muammolar hal qilinaveradi bularga bir, bir misol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislari borki innamal amal bin niyat hadislari bor shu hadis fiqhiy qoidaga olingan shu narsa shu innamal amal bin niyat bilan juda ham ko'p masalalar, yuzlab, minglab, 10 minglab, 100 minglab masalalar hayot o'tgan sari qancha rivojlansa ham baribir nima qilinadi shunga muvofiq hal qilinib boraveradi. Va shunga o'xshagan ham bor fiqhda mukammal kulli qoidalar borki, shu qoidalarga muvofiq zamon qancha rivojlansa ham, qancha o'zgarsa ham baribir nima o'zgarmas holda shularning hammasini hal qilishga qodir bo'lib qolaveradi ekan. Va undan boshqa fiqhga amal qilishlik to'g'risida gapirsak, fiqhga amal qilishlik vojib ilzomiydir. bir kishi o'zicha haligi bir <clears throat> o'zini dinini bu yuzaki bir haybarkachilik uslubida emas balki bir ma'lum bir fiqhga amal qilgan holda qilmagan bo'lsa o'zini dinini nima qilishi mumkin adashib qolishi mumkin fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sizlar ahli zikrdan so'ranglar ahli zikr ahli qur'on ahli qur'ondan so'ranglar agar sizlar bilmaydigan bo'lsanglar deb olloh bayon qilyapti ho'p endi fiql ixtilof ixtilof fiq to'g'risida gapirib o'tamiz nima uchun mana shu musulmonlar dinlari bitta bo'lishiga qaramasdan kitoblari bitta bo'lishiga qaramasdan va payg'ambarlar bitta bo'lishiga qaramasdan fiqhda fiqhiy qoidalarda juda ham ixtilofga borishdi ya'ni bu yani ko'pchilikni qalbida shunga o'xshagan savollar juda ham ko'p bo'ladi mana shu fiqh ixtilof ilmini agarda allohni yordami bilan o'rgangan bo'lsak inshaalloh shu ixtilof fiqi nima uchun shu ixtilof paydo bo'lishini sabablarini albatta inshaalloh o'rganib ko'p savollarimizga javob topishimiz mumkin fiqhiy hukmlarda ixtilofni boshlanishligi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vaqtlarida ham ozgina boshlangan payg'ambarimiz borligida payg'ambarimiz hayotigida ham boshlangan juda ham oz ravishda nima uchun oz ravishda chunki o'sha vaqtda alloh taolo tarafidan nima o'tirib turadi vahiy tushib turardiki har vaqt nima edi har bir voqea bo'lganda bir shu voqeaga bir yechim yechim topilishi oson edi payg'ambarimiz oldida edi payg'ambarimiz to'g'risida hamma payg'ambarimiz so'zini qabul qilardi ya'ni u paytda ixtilof bo'lishligi juda ham kam bo'lgan edi lekin juda ham oz ravishda lekin bo'lgan keyin payg'ambarimizni vafotlaridan keyin sahoba rizvonullohi alayhimlar butun ya'ni islom islom yerlari yangi yangi yillar fath bo'lib iroq tarafga xuroson tarafga qarab yurish qilganlaridan keyin asta asta sahoba tarqalgandan keyin nima bo'ldi fiqiy masalalarda ixtilof yanada kengaydi va osmondan vahiy uzilganligi tufayli va sahoba rizomullohi alayhimlarni butun yer yuziga tarqalganligi tufayli shar'iy hukmlarda ixtilof bo'lishligi bu tabiiy edi chunki ixtilofni asli ikkita manbaga qiladi ixtilof chiqishining asli ikkitadir birinchisi shar'iy naslarni ehtimolligi ya'ni qur'on hadis shar'iy naslar qur'on hadis ya'ni Qur'on hadisda ma'nolari bir necha xil ma'noga ehtimolligi bu birinchi manbadir, birinchi asosdir. Ya'ni Qur'on hadis hammasi nima emas, mazmuni qat'iy emas. Ya'ni o'qigan odam nima qilishi mumkin? Bir necha xil mazmun olishi mumkin. Bu birinchi manba va ikkinchi manba shu mana shu shar'iy naslarni, Qur'on hadislarini o'qiyotgan odamni tushunchasi, tushunishligi ham xilma-xildir. Shunga ko'ra ikkita manbaga ko'ra nima bo'ldi? fiqiy masalalarda ixtilof paydo bo'ldi. Alloh taoloni o'zini hikmati taqozo qildiki, mana shu Qur'on va sunnatdagi ko'p naslar, dalillar bir ma'nodan ko'ra ko'p ma'noga da'vat qilishligi eh, nima bo'ldi? Shuni Alloh taolo xohlashligi Allohning bilan bo'ldi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimni arab tilida tushirdi va arab tili boshqa tillarga qaraganda bir jihatdan ajratiladiki, bir so'z bir necha xil mazmunga da'vat qiladi. Bu o'zimizda ham bor, lekin bizdagisi juda ham kam ravishda buni maktablarda grammatikalarda umumiy so'zlar deb qo'yadi bir so'z bir necha xil mazmunni anglatadi va bu narsa ayniqsa arab tilida juda ham keng tarqalganki bir so'z o'nlab mazmunlarda o'ndan ham ko'p mazmunlarda ham anglatishi mumkin va yana alloh taoloni o'zi hikmati taqozo qildiki mana shu insonni aqllari hammasi bir xil shu robotga o'xshamasdan bir xil mashinaga o'xshamasdan hammasini aqllari xilma xil bo'lishligi va idroklari ham xilma xil bo'lishini olloh taqozo qildi toki ya'ni shu aqllar o'rtasida tushuncha o'rtasida ilm va aql o'rtasida bir biridan farq qilib turishlik bir biridan ustun bo'lib turishlik bo'lishligi uchun demak bu ikkita manba ya'ni birinchisi shar'iy naslarni bir necha mazmunga ehtimoli borligi va yana mana shu shar'iy naslarni o'qib shundan bir xato chiqayotgan mushtahidni ham tushunishligi va idroki xilma xilligi bunga sababchi bo'ldi endi mana hozir shu yerda bir grammatik bir shunday bir algebra bir masalan qilsak bo'ladiki bir qiyin narsani qilsa bo'ladiki agarda nususun muhtamala uqulun va afham mutafavita ya'ni naslar ehtimolli bo'lsa ya'ni qur'on hadisda dalillari bir necha xil mazmunga ehtimol bo'lsa va unga qo'shsangiz xilma xil tushunuvchi aqlarni qo'shsangiz nima kelib chiqadi xilma xil fikrlar xilma xil fatolar kelib chiqadi va agar mabodo naslar qat'iy bo'lsa ya'ni qur'on hadisda kelgan naslar dalillar mazmun bitta bo'lsa ya'ni ikki xil mazmunga ehtimol yo'q bo'lsa va bunga qo'shimcha aqllar ham bir xil aql fikrlaydigan tushunchalar ham bir xil bo'lgan bo'lsa kelib chiqadi nima kelib chiqadi bir xil fikrlar kelib chiqadi endi mana shu ikkita manba, ikkita ochiq haqiqatni bilmasdan odamlar ikkita ochiq haqiqat qaysi? Naslarni dalil Qur'on hadisdagi hadis dalillarni bir necha xil mazmunda qilishligi va insonlarda ham aqllari xilma-xilligi, tushunchalari ham xilma-xilligini tushunmasdan inson nima qilishdi? hozirgi zamonamizda hamma mazhablarda fikrlarni bitta qilishlikka nima qilishdi shunga bir chaqiriq paydo bo'lib qoldi va ehtimolki bunday chaqiriq paydo bo'lishligida ehtimolki bir tabiiy tushunsa bo'ladiki insonlarda bir xillikni yaxshi ko'rishlik bor o'zi hamma odam bir xil bir tabiatda bo'lsa hammasini ibodati bir xil bo'lsa qayerga borsangiz yaponiyaga borsangiz ham indoneziyaga borsangiz ham malayziyaga borsangiz ham saudiya arabistoniga borsangiz ham hamma yerda namoz bir xil o'qilgan bo'lsa hammasi bir xil mazhabda bo'lsa masalan shunda bir insonni tabiati borki ya'ni buni shuni yaxshi ko'rishlik bor ehtimol shu tufayli bo'lishi mumkin lekin lekin bu bularni bitta fikrga jamlashlik bu nimadir hayhot va hayhot ya'ni juda ham uzoq narsadir ehtimol mana shu insonlardan Alloh taoloni mana shu maxluqotlarni yaratishdagi hikmati ulardan maxfi bo'lgandir. Agar Alloh taolo hamma odamlarda bitta xil mazhabda bir xil fikrda bo'lishni xohlaganda edi, ularga shunday bir Qur'on tushirardiki u qur'onni o'qiganda hech qanaqangi nima ikki xil mazmun chiqmasdi. Shunday o'qisa, o'qib ketaverardi bir xil mazmun chiqardi. Bir ixtilof ham bo'lmasdi, ikkita rivoyat ham bo'lmasdi, uchta rivoyat ham bo'lmasdi. Agar Alloh xohlaganda shunaqa qilardi Alloh taolo. Lekin Allohning hikmati buni taqozo qildi. Boshqa narsani taqozo qildi. agar Alloh taolo mana shu islom dinini o'zini din o'zi yozilgan din qilib tushirdi mana shu dindagi shar'iy hukmlar aqidaviy emas fiqhiy hukmlarni bitta fikr bo'lishini xohlaganda edi mana shu qur'on mana shu qur'on hadisdagi naslarni tabiatini boshqacha qilib faqatgina bir mazmunga da'vat qilib qilgan qilgan bo'lardi astaiz billah val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru degan oyat taloq qilingan ayollar o'zlarini 3 qur vaqt o'zlariga qarab turadilar. Ya'ni 3 qur vaqt, qur bir muhlat o'zlariga qarab turadilar. Va boshqa oyat yu'luna min nisaihim arba'ati ashhur. O'zlarini ayollaridan ilo qilayotganlar, ya'ni yaqinlashmaslikka qasam ichayotganlarga faqatgina 4 oygacha vaqt kutishlari mumkin xolos. Ushbu ikkita oyatni qaydan bo'lsak, shu yerda mana ikkita so'z, 3 qur bilan birinchi oyatdagi va ikkinchi oyatdagi to'rt oyda ikkov so'zga e'tiborimizni qaratsak ho'p endi to'rt oy va uch qur bundagi to'rt va uch to'g'risida ixtilof yo'q hamma to'rt va uch butun dunyo bo'yicha nima bor mazmuni bir xil ya'ni bu nima qat'iy ma'noga dal qiladi mazmuni qat'iy to'rt ham hamma yerda to'rt uch ham hamma yerda uch bu mazmuni qat'iy deydi ya'ni boshqa mazmunga ehtimoli yo'q lekin mana bu undan keyingi qur bilan ashhur oy oy ham hamma yoqda bir xil oy ya'ni ana oy oy to'g'risida ham ixtilof yo'q ya'ni lekin bu yerda qaysiz qoldi hozir uch quru emas qoldi salatati quru degan lafz qoldi shu quru lafzida sahobiylar o'zlari nima qilishdi ixtilof qilishdi shu to'g'risida ho'p mana bu to'g'risida abu amir ibn al alo aytadiki arablarni ba'zilari ayolni hayz vaqtini qur deb ismlaydi va ba'zilari bo'lsa ayolni poklari vaqtini qur deb ismlaydi va ba'zilari bo'lsa ham poklik ham hayz vaqtini qo'shib ikkovini qur deb hisoblaydi deb abu amir ibn alo degan kishi aytadi va boshqa abu bakr ahmad ibn ali al roziy jassos o'zini ahkam qur'on kitobida aytadiki salaf solih tomonidan mana shu qur lafzi to'g'risida ikki xil mazmunga ham hayz va ham poklik vaqtiga mazmunga da'vat qilishi to'g'risida shu narsa sodir bo'ldi bu shu jihatdanki agarda mana shu salaf solihlar sahobalar tobiinlar va tobiinlar arab tilini arab lug'atini juda ham yaxshi biladigan insonlar edi va lekin ularni bir toifasi mana shu uch qurdagi shu qur lahzini ba'zilari hayz vaqtiga ba'zilari bo'lsa poklik vaqtiga taalluqlanan bildikki demaganda bu yerda qur lafzi mazmuni ikki xil ekan <clears throat> mana imom qurtubiy shu shu oyat tafsirida aytadiki olimlar qur to'g'risida ixtilof qilishdi ahli kofa aytdiki bu hayzdir deyishdi va bu so'zni umar va ali va abdulloh masud va abu muso ashariy va mujohid va qatoda va zahhoq va ikrima va sadila aytishdi deb nima qildi mana shu ahli kofa uni hayz deb nima qildi sharhladi endi ahli hijozchi uni poklik vaqti deb sharhladi va bu so'z Oysha radhiyallohu anhada va Abdulloh ibn Umar va Zayd ibn Sobitni va Zuhriyni va Abbor ibn Usmon va Shofiyni so'zlaridir. Mana shu ikki xil bir lafz to'g'risida sahobiylarni o'zlari ikki xil ixtilof qilishdan bildikki, demaganda mana shu nima ekan? Mana shu oyatda ikki xil mazmunga ehtimoli borligini bildik. Va bunga o'xshagan oyatlar juda ham yuzlab, minglab oyatlar juda ham ko'p. Bu bir misol tariqasida keltirildi. Va shuning uchun mana Imom Zarkashi aytadiki, bilginki, albatta hamma shariy hukmlarga qat'iy dalil keltirilmagan. Ba'zi shariy hukmlarga dalil qat'iy kelgan, ya'ni ehtimoli yo'q. Bir necha xil mazmunga da'vat qilmaydi, bir xil mazmun bor, lekin ko'p hammasiga unday qilmagan, balki Alloh taolo mana shunday bir Э, oyatlarni va hadislarni zonniy qilib qo'ydiki bir necha mazmunga ehtimoliy qilib qo'ydiki mana shu insonlarga kenglik bo'lishlari uchun va ular mana shu qat'iy dalil borligi uchun bir mazhabda cheklanmasligi uchun Alloh nima qildi shuni o'zini hikmati bilan shuni e, shunday shunday nima qilmadi hammasiga qat'iy dalillar keltirgani yo'q deb imom zirkashiy bayon qilgan ekan va bu bir oyatdagi misol va bundan boshqa e, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam handaq jangidan keyin handaq jangida ma'lumki hammamiz bilamizki banu qurayza nima qildi ahdga xiyonat qildi va handaq jangi tugandan keyin payg'ambarimiz banu qurayzaga yurish qildilar va yurish qilgan vaqtlarida sahobalarga payg'ambarimiz buyruq berdiki la ahadun asra illa fi banu qurayza deb buyruq berdi bittalar asrni o'qimasin magar ham o'qisa borib banu qurayza o'qisin deb buyruq berdi ya'ni ularni yuborayotgan vaqtda tezroq boringlar deb har biringlar asrda faqat banu qurayza o'qisinni buyurib berdi sahoba yo'lga chiqishdi keyin yo'lda asroq to'p qoldi keyin shu payg'ambarimizni shu so'zini shu buyrug'ini sahobalar ikki xil tushunishdi ba'zilar tushunishdiki payg'ambarimiz qattiq ta'kidlaganki tezroq boringlarki asrga yetib olib asrda banu qurayza o'qiladigan dedida nima qildi ya'ni shu vaqt bo'lib qoldi deb turib turib hali yetmasin deb namozni o'qiyverdi ba'zi aytdiki yo'q payg'ambarimiz har qanday holatda asrni banu qurozda o'qiladigan dedida kech qoldirib turib kech qolgan holatda banu qurozda o'qidi va keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga e, shu kelganlaridan keyin shuni aytganlarida payg'ambarimizga shu aytilgan vaqtda ularni hech qaysisidan nima qilmadi tanbeh demadilar bu hadisni imom shayx imom buxoriy imom muslim rivoyat qilgan ekan mana shu ham payg'ambarimizni vaqtidagi nas payg'ambarimizni hadisi nas sunnat nas dalil shu nas degan nima ikki xil mazmunga ehtimollikni tushunyapmiz haqiqatdan ham o'zimiz fikrlar ko'rsak shuni biz ham biz ham agar bo'lganda ehtimol ikki xil tushunishimiz mumkin mana ikkita kishi safarga chiqishdi safarga chiqqandan keyin bir sahro joyida namoz o'qib qoldik suv yo'q edi shundan keyin ikkala sahobiy keyin bir pokiza turpoq bilan tayammum qilishdi keyin namoz o'qishgandan keyin suv topilib oldi shunda bittasi nima qildi boshqatdan tahorat qildi boshqatdan namoz o'qib oldi boshqasi bo'lsa nima qilmadi qayta namozini takrorlamadi keyin payg'ambarimiz oldiga kelishib shunday bo'lib qoldi nima qildik suv e, suv yo'q edi keyin tayammum qilib namoz o'qidiku keyin suv topilib qoldi keyin bittamiz boshqatdan tahorat qilib ash namozini qayta o'qidi bittamiz shunaqa qilmadi deb aytganlarida payg'ambarimiz aytdilarki bir namozini qayta o'qigan kishiga aytdiki sen sunnatga erishding dedilar va, namozing sendan o'tdi dedilar va boshqa tahorat qilib namozini qayta o'qigan kishiga bo'lsa lakal ajru marratayn dedilar senga ajr ikki marta bo'ladi dedilar mana shu payg'ambarimiz vaqtidagi payg'ambarimiz hayotligidagi tirikligidagi fiqhiy masalada ixtilofga misolki payg'ambarimiz ikkala holatda ham ixtilof qilgan kishilarni qilmadilar ularni tergab ularni biri sen xato qilding sen adashding deb ularni ayblamadilar Bu payg'ambarimiz hayotida bo'lgan misol, ammo lekin payg'ambarimiz vafotidan keyin sahoba rizollohu alayhim vaqtlaridagi ixtilof endi u undan ko'ra ko'proqdir. Balki hozirgi vaqtdagi to'rtta mazhabdagi qaysi masaladagi ixtilofga qaragan bo'lsangiz, asl manba kelib chiqishligi sahobalar vaqtiga taqaladi. Va payg'ambarimiz vafotidan keyingi sahobalar ichidagi birinchi bo'lgan ixtilof bu buyuk imomlikka ya'ni payg'ambarimizni xalifalikka kim haqliroq degan savolda ixtilof qilishdi muhojirlar abu bakr bo'lishini xohlashdi muhojirlar nimasi e, makkaliklar abu bakr xalifa bo'lishini talab qilishdi ansorlar bo'lsa saad ibn bodani xalifa bo'lishini talab qilishdi va mana shu payg'ambarimizni xalifasi kim bo'lishi haqliroq degan savol bu birinchi nima bo'ldi sahobalarni ichidagi ixtilof bo'ldi ya'ni payg'ambarimizni vafotidan keyinoq bo'lgan ixtilof bu va bunga o'xshagan ya'ni hozirgi vaqtdagi to'rtta mazhabdagi mushtahidlarni ixtiloflarni manbasini qarasangiz ana shu sahobalar vaqtidagi ixtilofga borib taqaladi ho'p endi sahobalar rizallohu alayhi vaqtlarida e, fiqiy hukmlarda ixtilof ko'paydi tobiinlar vaqtida bo'lsa undan ham ko'paydi atbo tobiinda islom davlati kengayganligi tufayli yangi yangi masalalar kelib chiqqanligi tufayli nima bo'ldi undan ham yangi yangi masalalar ko'paygani tufayli u to'g'risida har bir mushtahidni o'zini fikr qarashi bo'ldida ixtilof shu bilan davom etaverdi demaganda shunga qaragan holatda biz tushunsak bo'ladiki fiqhiy hukmlardagi ixtilofni kengayishligi nima bo'ldi tabiiy ish bo'ldi buni o'zi hayotni ilmiy va amaliy tabiati o'zi shuni taqozo qildi biz bundan tushundikki fiqhiy masalalardagi mushtahidlarni ixtilof qilishliklari bu tabiiy ish ekan ya'ni bunga muayyan sabablar bor ekan avvalambor aytdikki ya'ni naslarni qur'on hadislarni ehtimolligi bir necha mazmunga dard qilishligi va ikkinchidan shu qur'on hadisdan fatvo olayotgan mushtahidlarni nimasi aql idroklari tushunchalari xilma xilligi hozirgi zamonamizda mana shundan ba'zi bir kishilar ko'rasizki bundan hayron bo'lgan bundan shubhalangan bundan shak qilgan buni ajoyib sanagan kishilarni ko'rasiz ehtimol ularda bir shunday bir tushuncha bordirki ya'ni mana shu nas modomiki qur'on hadisdan shu to'g'risida bir oyat va hadis kelgan bo'lsa va bu narsa shu bilan o'zi ixtilof tugadida degan bir fikrcha fikr bo'lishi mumkin va ehtimol mana shu bir hadis sahih bo'lsa yoki mana bu hadis sahih bo'lmasa sahih bo'lgandan keyin bir hadis shun bilan shu masala to'g'risida ya'ni oxirgi bir hukm oxirgi fatvo chiqadi deb fikrlashi mumkin vaholanki masalan hozirgi vaqtda mana sahih buxoriy sahih muslim va undan boshqa sahohlar nima bo'ldi jamlan bo'ldi va hozirgi vaqtdagi zamonaviy mana muhaddislar ham mana alboniyni o'zini hadislari bor to'planani bor shular chiqib bo'ldi hamma hadis sahihadan zaifdan ajrab bo'ldi endi bu xitlab ketishlik kerak edi degan bir tushuncha bo'lishi mumkin va э, mana shu tushuncha oqibatida hamma mazhablarni nima qildik birlashtirsaku hamma birlashib nima bo'lsa ya'ni mazhablarda xil ixtiloflarni yo'qotsak degan bir hattoki bir shunday bir tushuncha ham bo'ldi ya'ni hamma sunnat kitoblari sahih buxoriy sahih muslim sahih termiziy hammasi jamlan bo'lgan hamma hadislar sahihdan zaifdan ajrab bo'lgan degan tushuncha bilan hamma mazhablarni birlashtirishlikka bir shunday bir chaqiruvchi oqim bor bu masalani sayoz tushunmasdan mana shu ixtilofni sababiga qaraydigan bo'lganda edi unda bilishadiki bir hadisni sahih yoki zaifligi faqatgina bu bilangina masala hal bo'lmaydi ya'ni bu masala bundan ko'ra kengroqdir bir hadisni sahih yoki zaifligidan ko'ra nimaroqdir masala bundan ko'ra kengroqdir va bu to'g'risida nima uchun faqihlar ixtilof qilgani to'g'risida juda ham ko'p kitoblar bor lekin men deb debdilar mana shu kitob mualliflari doktor muhammad abul fath bayanuni degan kishi ekan shu kishi aytyaptilarki asosiy to'rtta sabab tufayli ixtilof qilgan bo'lishlari mumkin birinchi asosiy sabab ya'ni mana shu nasni mana shu hadisni subuti yoki subut emasligi to'g'risida ya'ni hadisni sahiyli yoki sahiy emasligi to'g'risida bu asosiy birinchi sababdir masalan deylik imom termiziydan oldida siqa bo'lgan ishonchli bo'lgan kishi imom buxoriy oldida unday bo'lmasligi mumkin va hattoki imom buxoriyni oldida siqa ishonchli bo'lgan kishi imom muslimni oldida siy qolmasligi mumkin e, shunga o'xshagan nima bor shu roviylar to'g'risida o'zi xos ilm bor o'zi ilmi rijol deyiladi rijol ilmi deyiladi shu hamma shu hadisni rivoyat qilgan minglab o'n minglab yuz minglab rivoyat to'g'risida to'la ma'lumot bu qanday odam qayerda tug'ilgan o'zi qanaqa ilm bo'lgan qanday bir anaqa yolg'on gapirmaganmi tuhmat cho'maganmi hamma sifatlar to'g'risida ilm bor ilmi rijol degan shu ilmi rijolda roviya to'g'risida nima qilgan har bir nima mushtahidni o'zini har bir muhaddisni o'zi nimasi bor o'zini fikr qarashlari bor hattoki masalan dedik e, min rijal muslim debdi mana bu muslimni rijollardan deb qo'yadiki e, muslimni oldida ishonchli bo'lgan kishilardan degan ya'ni shuning uchun ham ko'rasizki ya'ni sahih bilan zaif degan masalada ya'ni muayyan mutlaq oxirgacha yechim yo'qki ba'zi bir kishilarni oldida sahih buxoriyda ham ba'zi hadis zaif hadis bor degan bir tushunchalar bor uni ularni oldidagi albatta bunga biz qo'shilmasligimiz ham mumkin lekin ya'ni aytmoqchimizki bu mutlaq hal bo'lgan masala emas ya'ni hattoki hozirgi vaqtdagi alboniyda e, to'plami to'g'risida ana shu diyordan chiqqan boshqa olimlar shu to'plamlarda ham zaif hadislar bor degan narsalar chiqqanki ya'ni bu ya'ni bu ilmiy masalaki oxiriga yetmaydigan masala demoqchimiz ho'p bu birinchi sabab bo'ldiki demaganda bir nasni hadisni sobit bo'lishiga sotilmasligi bu asosiy birinchi sabab bo'ldi ikkinchisi mana shu nas to'g'risidagi ixtilof mana shu hadis to'g'risidagi ixtilof mana shu hadis boringki sahih bo'ldi deylik shu hadis sahih bo'lgandan keyin undan keyin nima boshlanadi ana shuni tushunchasi boshlanadiki bir mushtahid shu hadisni keladida shuni mujmal deb fikrlaydi ya'ni mujmal mufassal degan narsa borki bir hadis keladida mana shu hadisda shu amal mumkin emas deb kelgan bo'ladi boshqa hadis keladida mumkin u mana shu o'rni mumkin deb mufassal kelgan bu ya'ni demaganda hadis sahih bo'lishligi bilan ish tugamaydiki balki undan keyin bu hadis mujmalan shu narsa man qilgan bo'lsa ehtimol mufassal ravishda bir istisnosi kelgan bo'lishi mumkin degan bir ham borki shu to'g'risida ham olimlarda nimasi tushunchalari xilma xil bo'lib turadi yoki bo'lmasa bir payg'ambarimiz bir so'zini bir mushtahid shuni majozan aytgan ya'ni haqiqiy aytmagan haqiqiy mazmunda emas majoziy mazmunda aytganini tushunishi mumkin ya'ni bu hamma ana shu mushtahidlarni tushunchalariga bog'liqki ikkinchi sabab nima bo'ldi shu nasni tushunishdagi mushtahidlarni nimasi bo'ldi ixtilofi bo'ldi va uchinchisi juda ko'p hadislar juda ko'p oyatlarda zohiran ravishda bir biriga xilma xillik ixtilof bor qarama qarshilik bor ikkita hadis ba'zida qarama qarshi kelib qoladi iye mo hadis mana kelganku bu kelyaptiku deb odam hayron bo'lib qoladi ana shu hadislarni jamlashlik yo'llari bor yoki bir hadisni ikkinchi hadisdan tarjih qilishlik mana shu quvvatlar deyishlik yo'li bor mana shu to'g'risida ham bu ham bir keng ilmki shu to'g'risida ham mushtahid olimlarni o'zlarini fikrlari bor bu to'g'risida ham o'zlarini xos ilmiy yo'llari bor bir biridan farq qilishlari mumkin va to'rtinchisi har mushtahid olimni oldida nima bor mana shu istinbot manbalarini shu o'zlarini xos usuliy qoidalari bor usuli fiq qoidalarini sal bilgan odamlar tushunadiki xos ularni qoidalari borki ularni o'rtasidagi qoidalar bir biridan farq qilishlari ham mumkin masalan deylik bunga misol <clears throat> imom molikni oldida ahli madinani amali dalil hisoblanadi ahli madina bir ishni qilgan bo'lsa lekin u to'g'risida hadis ham bo'lmasa bir hech qanday bir nas bo'lmasa lekin ahli madina qilgan amal bo'lsa imom molik shuni dalil deya oladiki ahli madina payg'ambarimiz bilan yashagan ular o'zlari shu ishni qilmaydi degan nimasi bor lekin bu u kishini bu qoidasi imom abu hanifa oldir e'tibor emas masalan yoki boshqa imom oldirib bu narsani e'tibori yo'q shunga o'xshagan masalan ya'ni bu ba'zi misollar va keyingi darslarda Allohning odam bilan inshaalloh qo'ldan kelganicha shu to'la sababni asta-asta bir tushuntirishlikka mufassal ravishda sharhlashlikka intilamiz inshaalloh alloh jazakumulloh xayran ilmdir bu har bir oyat ilmdir shu bilan kechki radio eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bo'lsangiz shoyat, tinglashga bo'lsangiz, harim